ndabaramutse mwebwe mwese muri ko murakurikira radiyo isanganiro n'ikaze mu makuru mu kirundi yo kuri ubu w'imana igenekerezo rya cumi na kane mu nyonyo wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru abanyeshuri barenga amajana umunani bo mu mashuri nshingiro n'abarenga bo mu mashuri y'inyuma y'ishuri nshingiro nibo bahezwe ishuri muri komine Cankuzo mu mwaka wa 2020 ushirwa 2021 urongo indero mu ntara ya Cankuzo agasaba abavyeyi n'abarimu gufasha ntihagire umwana asubira guheba ishure Murano makuru tubafitiye na bucana yandi y'ingaburo itu yagira ku gitegwa c'inderama saya gusa ido nido ni mukanya mu buhinga bw'ivyuma hari Innocent bibona imana araturuka va gushingira ndabashikirize sangwa ikaze kandi sangwa muri sanze kuri radio isanganiro duhereye ano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu abantu barenga miliyoni cumi n'icyenda mu karere ka Afrika nibo bagenda n'indwara y'igisukari mu gifaransa bita diyabete nayo babiri kuri batatu muri Afrika nyine bayanduye ibiri mu butumwa yatanze tubisomegwa na jean marie mayunga mu butumwa yatanze uyu muyobozi avuga ko uno mwaka yimbazwa ry'uwo munsi ribaye imyaka ijana irangiye hatowe umuti wa diyabete witwa insuline ngo byafashije abantu kubaho bari basinzikajwe n'iyo ndwara y'igisukari naho ngo biri kuba ubushakashatsi bwarakozwe abapfa kubera indwara y'igisukari ngo ibitigiri biracari hejuru mu bihugu bya afurika bitewe no guteba kwivuza kimwe no kubura umuti wayo witwa insuline muri afurika ngo imiliyoni cumi n'icenda z'abantu nibo bagendana indwara y'igisukari z'amadolari ngo mu gihe rero atagikozwe ngo bishobora kuduga bikava kuri icyo gitigiri bigashya ku miliyoni mirongo ine n'indwi z'abayigwaye gushika mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu macidiso moeti umuyobozi mu karere ka afurika mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'itamagara abantu ku isi oms avuga ko abafite indwara y'igisukari zituruka kuri ico kiza mu kwicandagisha bakingirwe imigera ya covid cumi n'icenda uyu munsi mpuzamakungu wo kurwanya indwara y'igisukari ku isi ukaba wahimbajwe ku civugo kivuga ngo uburenganzira ku kuvugwa indwara y'igisukari ico kivugo kikazobandanya gushika mu mwaka mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu jean marie mayonga tubandanize ano makuru mu gisata cy'uburimyi mu ntara ya bubanza aho abarimyi bikawa muri iyo ntara basaba ko igiciro cy'ikawa coduzwa na rijya ari igiterwa njabukamazi ngo nticogumi nyuma yibitegwa mu mbumbarugo bigisumbya igiciro ku masoko nyanduye Nestor umugenduzi mukuru muri odeka ishyirahamwe rikurikirana igitegwa cy'ikawa asigura ko icyo ari ikibazo kiriko kirigwa akanasaba abo barimyi kubungabunga gutunga neza icyo giterwa Space Caritas Kabanyana abo barimyi b'ikawa baridoga ko igiciro cy'ikawa kiguma kiri hasi y'ibindi biciro by'ibindi biterwa mbumbarugo kandi ngo ari igiterwa njabuka amazi kandi ikigori gitajabuka hanze ari injya ziherera mu gihugu ko ikawa nayo yoraba ukuntu ni ukuri yo yongera ingufu kugira umuntu wese ayirima abone ko arimo igiterwa ko konjabuka amazi kubona uvize igipimo cy'ikawa ukaba udafise n'ibotine zo torera mu gipimo itoni gikabana ibihumbi amajana indwi je nanje kugira ndonke itoni marakoreje dufate nk'umuriyoni n'ibihumbi nka mirongo itanu hejuru urumva ndahomba nka n'itanu baranavuga ko abafise ibipimo binini binini batagishobora kubikorera byose kuko bisaba uburyo bwinshi bataronka iyo bayishoye igiterwa njabuka amazi bavuga kija hanze kuva na kera basogokuru bazirima jewe nkwije imyaka mirongo itandatu n'ibiri nizo nakuriyeko n'ubu nizo nkiriko ariko mugabo sinakubwira ngo ndamaze kubakamo n'inzu y'amabati benshi barahevye nabikubariye nk'ahantu hitwa munanira ahantu bitwa muri komine musigate pfo zaga za butaka zagakowe zantuze hariya hose barahoneje ububiri miritomati bimwe nka jewe nari ibipimo bishika nk'uko icenda ariho bitanu maze kureka gukora sinaranduye nagumije aho n'ubu naho boramo katanze igiciro mu kanya no bamvyuye bongeye Nestor Nyandwi umugenduzi mukuru mwishira hamwe rikurikirana ico gitegwa Odeka yari musigati kuri uyu wa gatanu arahumuriza abo barimyi abamenyesha ko ikibazo kijanye n'iduzwa ry'igiciro c'ikawa kiriko kirigwa ariko akabasaba gukorera neza icyo gitegwa kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera ibiharuro dukura mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubanza byerekana ko intara y’ububanza bubanza ifise abarimyi b'ikawa bangana ibihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana umunani na mirongo ine n'umwe ibiti by’ikawa, ni miliyoni zitandatu ibihumbi amajana umunani na mirongo irindwi na bitatu n'amajana atatu na mirongo icyenda hakaba hitezwe umwimbu wungana amatoni arenga ibihumbi mirongo ibiri dufatiye ku biro bitatu ku giti cy'ikawa nk'uko abahinga muri ubwo buyobozi babimenyesha Space Caritas Kabanyana muri komine Musigati hadiyo y'isanganiro Space Caritas Kabanyana tugukengurukire tuve mu ntara ya bubanza dusimbire mu ntara ya cankuzo mu gisata c'indero aho abanyeshuri barenga amajana umunani bo mu mashuri nshingiro n'abarenga ijana bo mu mashuri y'inyuma y'ishure nshingiro bo bahevye ishuri muri komine cankuzo mu mwaka wa 2020 ushirwa 2021 ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi w'indero muri komine ya cankuzo ibitigiri by'abanyeshuri amajyana umunani na mirongo ibiri n'umunani bo mu mashuri nshingiro n'ijana na cumi na babiri b'inyuma y'amashuri nshingiro bahebye ishure muri komine ya cankuzo mu mwaka w'ishure wa bibiri na mirongo ibiri ushira wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ngo ni umurengera nk'uko umuyobozi w'indero muri iyo komine yabimenyesheje kuri uno wa gatandatu mu gihe iyo komine yari iramutse ihimbaza umunsi wahariwe umwarimu uwo muyobozi yerekanye uruhara rw'ababyeyi muri uko guheba amashuri kuko ngo bareka abana babo bakajya kurima umuceri abandi nabo bakajya kurongogwa hataragera ikihutirwa rero nk'uko beatrice hakizimana umuyobozi w'indero muri komine ya cankuzo yabisabye ngo ni uko muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri atamunyeshuri yosubira guheba ishure ivyo rero ngo kugira ngo bikunde uruhara rw'abavyeyi n'amakomite nshingwashure hamwe n'intwaro ngo rutegerezwa kwibonekeza ariko kandi ngo n'abarimu bariko barigisha boza barahemiriza ugwaruka gukunda ishure Filipo Nduwayo umwe mu bahanuzi ba Mutanteri wa komine Cankuzo yari yanamuserukiye muri ivyo birori abona kandi ko hariho n'abanyeshure baheba ishure bagiye muri Tanzania Filipo Nduwayo umwe mu bahanuzi ba Mutanteri wa komine Cankuzo yari yamuserukiye muri ivyo birori abona kandi ko hariho n'abanyeshure baheba ishure bagiye muri Tanzania ivyo amenyesha ko bagiye guhagurukira kugira ngo iyo ngeso ihagarare wari yaserukiye ababyeyi akabona ko ubukene bwo bari bwombo nyamukuru yo guheba ishuri muri komine ya Cankuzo ivyo muyobozi bw'indero muri komine ya Cankuzo batemera amashuri ane rero atamunyeshe n'umwe yigeze aheba ishure akaba yaronkejwe ubushimwe bugezwe n'inkaratasi amakaye manini registre amakeyo n'utundi tugana ubuke mu Cankuzo Raymond Mudende radio isanganiro radio isanganiro muramvya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za radiyo isanganiro ano makuru mu kirundi arabandanya mu gisata cy'umutekano hari abantu biyadukije bakaza baraca imiringoti icamwo amazi aja mu gisagara cya komine rugombo bigatuma abanyagihugu bamara iminsi atamazi ahari ibyo navyo bigaturuka ku bagizi ba nabi bamena imiringoti y'amazi nk'uko urongoye igisata cy'amatara n'amazi mu ntara yatubitoka bivuga George iki ntije akagabisha ababikora ko hari ibihano ruhasha bigiye gushyirwa mu ngiro urongoye igisata cy'amatara n'amazi agasaba abajeje intwaro n'abarongoye igipolisi gufasha mu guhagarika mwe n'abo bantu bakora ibyo abanyagihugu bo kumugwa mukuru wa komine rugombo bakaba bashima iyo ngingo uyo arongoye igisata cy'amatara n'amazi yafashe ngo nabo bagiye kuza doma ku rutoke abo bantu bonona ayo mazi ni nkuru dukesha mugenzi wacu Jackson Bahati akorera mu ntara ya Cibitoke ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ama cibidukikije nako mu ntara ya Gitega imiriro ya Nyakanga yaragabanutse cyane cyane mu ntara muri iyo ntara ya Gitega muri mwaka ugereranije nuko byari byifashe mu myaka yahera bishikirizwa n'uburongo igisata cy'ibidukikije muri iyo ntara aho avuga ko ahanini byavuye kuhimirizwa abanyagihugu bagiriwe uno mwaka ngo hakaba haturiwe hegitari zine gusa naho nyene muri komine naho nyene ngo muri komine imwe gusa ya Jansoro Gerard Nibigira ibiharuro biva mu gisata kijejwe ibidukikije OBPE mu ntara Gitega vyerekana ko imiriro ya Nyakanga yagabanutse ku rugero runini nkuko bishikirizwa na imana Jean Marie arongo ico gisata aho amenyesha ko mu bihe vyaheze hashobora gusha hegitari zirenga ijana na mirongo itanu ku mwaka ariko uno mwaka ngo hakaba hahiye hegitari zine gusa kiretse muri komine Gansoro gusa twovuga nk'hegitari zine zadutse naho nyene sinavuga ari ikintu kinini cyane ariko turabona yuko imiriro ya Nyakanga uyu mwaka itabonetse cyane tugeranije no muri myaka mbere nkaca mvugana nk'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu niho twigeze kubona imiriro nyakanga yadutse ari myinshi cyane icyo gihe twarashoboye kugira hafi ya bitari ijana na mirongo itanu umwaka uheze twarashoboye guharura nk'ihegitari kama mirongo ibiri n'indwi mu ntara yose ariko eh, uyu mwaka naho tubona ko batwiye ko ihegitari kama zine gusa mu Ryansoro muri ntara ya Gitega imiriro nyakanga uyu mwaka eh, turishima cyane kuko nacyo twavuga ko eh, cononye kuko n'ibiti twateye uyu mwaka uheze muri wa mugambi w'Uburundi urambaye nta muriro wa nyakanga wigeze ubicamo Jean Marie Hatungimana akabona ko vya ahavuye ku mpanuro nihimirizwa intwaro igirira abanyagihugu n'ikurikiranwa ry'abagiriwe guturira imiriro ya nyakanga gushika naho bahava bahitamo guhunga tubona yuko inyigisho intwaro zitanga mu bene gihugu bazakiranga nkamo baramaze kubona yuko mbere n'uwaturiye ahesha cahunga ko intwaro zamurondera ariko agacahunga rero iyo babonye ko ari umuntu ahunze kubera yaturiye eh, n'abandi nibaza yuko eh, baca babona ko bashobora kwicungera mu gihe bagiye kurima ahantu hegereye ubwatsi Jean Marie hatunga Hatungimana abamenyesha kandi ko anezerezwa cyane n'uko abanyagihugu b'igitega bahevye guturira imiriro ya nyakanga ku rugero rushimishije cyane igitega Jane ibwira ku radio isanganiro muri icyo gisata nyine cy'ibidukikije kwigisha no gutahuza urwaruka akamaro kuku ko gukingira ibidukikije niyo nzira irashe yo gutegura isi ikingiye mu nyigisho ishyirahamwe turase gishinze kukingira ibidukikije rifatikanije n'abanyagihugu bifuza impinduka n'ikigo BPE batunganije ku banyeshuri bo muri lise Don Mauro Bartolini yo mu kigwena kuri uyu wa gatandatu Cedric tuyisenge yatanze inyigisho avuga ko ugwaruka aribo kazoza k'isi babitahuye aribo bazovyumvisha abandi gukisi igakingirwa ingaruka mbi ziva ku gusambura ibidukikije Jean Pierre Misago bamaze kunyugwa aribo bo bazokwiragiza inyigisho bakanyigisha iwabo gutyo isi yose ikingigwe mu kirundi barashimugani bati indero iva hasi kandi igiti kigoroka kikiri gito kandi uwigishije umwana burya aba yigishije isi kuko umwana arakura umwana ni Burundi bw'ejo umwana ni yo si y'ejo nicyo gituma rero tuko turigisha ngaha mu mashuri aba bakiduga kugira ngo nibamara kubifata nka nkama bakamenya akamaro ko gukingira ibidukikije bagende babwira abandi kugira ngo dushire inguvu hamwe twese twirinde impanuka zishobora kuza zivuye ku kwisambuka ry'ibidukikije Aline nishimwe umutwe umwe mu banyeshuri bakurikiranye izo nyigisho avuga ko ari ingirakamaro batatwigishije muri kazoza hari igihe usanga turiko turavyonona ivyo biti nyene tubitema tugaca tubura imvura tukabura n'akayaga keza mu nyuma y'izo nyigisho ibiti hafi amajana atatu byitwa umuremvya abandi bita umuhumure bikoreshwa no mu buvuzi kama byaratewe kuri iryo shure abanyeshuri bakaba biyemeje kubivomera hamwe byo kwakira kigwa n'uruzuba iryo shure ni rimwe mu mashuri ane yatowe ngo abere komwe n'izo nyigisho muri komine rumonge rikaba riri ku nkengera ry'ishamba rya vyanda ribwirizwa gukingirwa kugira ngo n'ababa mu kiyaya c'imbo rihanamiye bakingirwe nk'uko Cedric Tuyisenga bivuga Jean Pierre Misago mu Kigwena Radio Isanganiro jean Pierre misago tugukengurukire mu ntara ya ngozi naho mu gisata cy'imibano imiryango y'abatwa irenga igihumbi kumutumba ku mitumba itandukanye y'umusozi munini wa mukinya isaba amatongo yo kurima hamwe no kuronswa kandi babasu no kuronswa kandi uburenganzira uruhusha rwo kudandaza umusenyi n'amabuye bahora bimba kuri uyo mutumba babivuze inyuma yaho babarasiye hagapfamwo umwe bariko baca ibirembezo by'ibiharage kuri uwo mutumba mukinya kuri uyu wa kane musitanteri wa komine ngozi avuga ko agiye kuvugana n'abo byega ngo barabe kogwa ngo abo batwa bareke konona amashamba ya leta n'ay'abarundi buraca bugacana ayandi mu ngaburo nk'uko twari twabibemereye ubu ni umwanya wa bucana ayandi y'ingaburo aho batuganirira ku gitegwa cy'inderama ko ari imboga zitunze insanganyangaburo nyinshi harimo na vitamine C ifasha mu gukura imyanda mu mubiri Gilbert Nankwa hafi umuhinga mu bijyanye n'ingaburo amenyesha ko inderama bita bazere canke epinard do malabar mu gifaransa zikinga zikanavura indwara nyinshi nka kanseri na zimwe mu ndwara z'amaso Omer Nduwayo zifatiwe ku yazo inderama n'imboga zirandaranda bita kandi epinard do malabar hamwe zifise imirandaranda itukura ahandi iyisa n'icyatsi kibisi ngo mu byo zitunze harimo insanganyangaburo ya C ifasha mu gusukura umubiri nk'uko bisigurwa na Gilbert Nanko hafi umuhinga mu bijanye n'ingaburo zisanzwe zitunze vitamine cyangwa se insanganyangaburo B ya mbere B ya kabiri B ya gatatu B ya gatandatu tutibagiwe insanganyangaburo C hamwe n'insanganyangaburo A hamwe na E zisanzwe zinafise kandi ivyunyunyu inderama kandi zirafise ibyo bita les acides amine nka arginine, leucine, isoleucine, lysine, treonine, tryptophane. Ntitwakibagira kandi kuvuga yuko inderama zidasanzwe mu gutunga ibirwanira umubiri ibyo twita les antioxidants zindi nk'izizwi ku izina rya basela saponine, beta virgaroside ya mbere, spinacoside se n'izindi zizwi ku izina rya mumorudine, oligoglycoside na triterpene, ito oreanane. Uwo muhinga avuga ko inderama zifasha mu gukinga no kuvura kanseri kirashobora gukinga kikavura mu gihe umuntu akiyereje mu buryo bw'umutobe indwara z'amaso nk'izwi ku izina rya conjunctivite ibikomere bya byo mu mushishi canke ku rukoba umuntu arashobora kugira ico twokwita cataplasm akabandika n'amababi ya zino nderama yabanje kuyasekura agaca yabandika kuri cya gikomere imitsi n'amagufa ibyo byose ishobora gukingirwa ku muntu yihereza inderama tutibagiwe gushobora gukinga za ndwara zishingiye ku mirire indwara z'igisukari indwara z'umutima ibumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso tutibagiwe gufasha ahubatse mu gikorwa ca nimugoroba hanyuma kandi kuko gica gituma amaraso acika neza ntihagire ubwandu bushobora kwangiriza imitsi amaraso agaca atembera neza agashika hose mu migabane y'ibihimba by'umubiri ku bijanye n'uko inderama ziherezwa Gilbert Nanko hafi amenyesha ko inderama zishobora kuribwa nk'imboga isupu potage isara sarade cyangwa umutobe arakoze Omer Nduwayo n'umuhinga Gilbert Nankwa hafi aha ni naho amakuru yo kuri uno mutaga agarukiye ndabashimire ko mwayakurikiye nshimire inosa bibona imana yari muhinga bw'ibyuma araturuka va gushina bashikirije ndabasezere ndabatumirira kumviriza amakuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radiyo isanganiro murakoze tubibibukije mwese bakunzi ba radiyo isanganiro kaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri indwi iheze ugutorana ku bakenyezi ugusubira inyuma k'umushinga amateka ndabirabe uko ni iki kinyamakuru iwacu candika ijambo ry'umutwe ku bijyanye n'iby'uwurongoye inama amateka yavuze mu rugendo yarimwo mu ntara ya muramvya muri aka karuhuko k'abashingamateka Gelasi Ndabirabe yaremeje ko igihe kitaragera cyo kwiyumvira ko hoshigwaho itegeko rirekurira abakenyezi nabo nyene gutorana abakenyezi bazi imbere mu guharanira agateka kabo ntibatevye kugira ico bavuze kuri ayo majambo yaba umushinga amateka yatowe muri mugongo manga akongera akaba n'umunywanyi w'umugambwe senel katikezimana yaba marie louise baricako arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ari ryo bise mu gifaransa Mouvement des femmes et des fille pour la paix et la sécurité au Burundi yaba Esperance Ntirampeba arongoye ishirahamwe ryo kwiyunga kw'abakenyezi baharanira ukubaho neza n'iterambere Solidarité des femmes burundaises pour le bien-être et le progrès mu gifaransa bose baremeza ko abahungu n'abakobwa bafise uburenganzira bungana bwo gutorana abo bakenyezi bati twibaza ko umushingamateka Gerazi Ndabirabe ibyo yavuze yabishikirije ku gatwe kiwe ko atari ciyumviro ce n'amashingamateka asanzwe arongoye bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bagaca bandika nabo ico umuhinga mu bijanye n'amategeko agenga amatongo ko mu bisanzwe uburenganzira bw'umukenyezi kwitongo bwemewe ku isi yose narijya ari nawe arimo ibitunga umuryango gutyo rero ngo yarakwiye kugira uruhara runini kw'isi ndimwa kubwa bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu aho kubandanya banka burundu ko abakenyezi batorana ngo abategetsi bari bakwiye nyabuna gufata nkama icyo kibazo bagashyiraho itegeko ryubahiriza abakenyezi kandi burya abantu basa n'abibagiza ko n'abagabo atategeko bafise ubwabo ribaha uburenganzira bwo gutorana nk'uko iwacu kibandanya kivyerekana amakuru ashyikirizwa n'iminyamakuru amakaritiye mashasha arakenya amashuri ya leta uko niki kinyamakuru La Voix de l'enseignant kibibona gitanga akarorero ka commune Muha mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi aho amakartier mashasha aguma avuka ngo ikibabaje nuko abajejwe ibisagara bibagera gutegekanya ibibanza bishobora kubamwa amashure ya leta ugasanga abana baguma bagwira mu mashuri abasanzweho Ejo kinyamakuru cabigisha candika ko umuyobozi w'ishure shingiro rya Ruziba ya kabiri muri ako karere abona ko abavyeyi bo kubaka ibirasi bishasha bigeretse ku bihari kuko iryo shuri rifise abanyeshuri barenga ibihumbi bitatu rikaba ryatiye amasomero ku ishuri rya ruziba ya mbere umuvyeyi nawe yashikirije iciyumviro kinyuranye n'ico ahabona ko ubushikirangajwi bujejwe ivy'inyubako bworondera ibibanza by'amashure bakagomba bagaha umuzibukiro bene amatongo kugira hubakwa amashure nko mu bikorwa rusange ngo nayo ahandi ho nk'uko bibandanya vyandikwa n'ikinyamakuru la voix de l'enseignant abana b'igihugu ntibazaba bariko bariga ku buntu nk'uko leta yashinze iryo tegeko kuva mu mwaka wa bibiri na gatanu amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru mu kinyamakuru burundiye ko naho bandika ko mu buterere hariko hategurwa ikibanza kingana na hegitari imwe kizoba isoko y'imbaho kandi ko ibikorwa bisa n'ibiriko birahera Ico kinyamakuru citaho ivyerekeye ubutunzi n'imibano kimenyesha ko usanga imbaho zidandarizwa ku mpande z'amabarabara no mu makaritiye hagati Nayaborozi bashorera amata ku ikoperative Gisabo y'Imuramvya baridoga ko batahembwe ufatiye ku maritiro y'amata bari batanze ukwezi kw'icumi guheze ivyo vyandikwa n'ikinyamakuru ABP urongoye iyo koperative asigura ko muri icyo kinyamakuru ko bagize agahombo kavuye ku kuntu muri komine bataronse neza umuyaga nkuba n'amazutu kugira bashobore kubika neza amata mu bubiko basanzwe bayegeranirizamwo nk'uko bibandanya vyandikwa na bagenzi bacu bo muri ABP ikindi ngo nuko abasanzwe bazana ayo mata i Bujumbura byabagoye cyane kubera babuze igitoro muri iyi minsi kari muri zone Gatare muri commune Busoni kabamwe imiryango mirongo itanu n'umunani net presikiti ni abantu bakenye cyane ibintu bya nkenerwa nk'ishure ivuriro amazi isoko isengero akaburi ngo no mu kwiyunguruza bagenda n'ubwato bagabiwe n'ishengero rya pentekote nk'uko vyandikwa n'ico kinyamakuru gikorera ku rubuga ngurukanabumenyi ngo abo bantu bazokwimurirwa mu kigwati ca Gikurajoro muri wa mugambi wo kwegeranya abanyagihugu mu bigwati na cane cane kugira ngo babagabanirize ubukene barimwo nshuti namwe bagenzi ba radio isanganiro mwakoze mwese mwakurikiye aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi iheze mwateguriwe mwongera muyasomerwa na tuyikeze grace ya justicia hamwe na jewe evariste nziko banyanka mubananye kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n’iminyamakuru.